Aê, ah, ah, aqui é o ah, JP e essa aqui é só pra quem é pró. Quer falar comigo, me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando Free Fire Sou top global, tô no nível hacker Olha o capa Tô JWM na minha mão E a K98 que eu achei no chão Tá aí na área que é só loot bom Mas vou fazer eles que tá Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro lobby, a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro lobby, a você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Ei, campê, zero vai voltar pro platina. Ei, campe, Zé Guaritinha, vou lançar uma granada e te explodir nessa casinha. Ei, campe, Zé Guaritinha, vou chamar meus camaradas e tu vai voltar pro platina. A selva é a selva, leque, foco, diamante, ouro, cheque pesado no squad, eu busco rap. E o tema é respeito ao mestre. É peso no arsenal, deixa estraga e massa até o final. Rombos de 12 combos em close, tomo e os pose passam mal. Estamos vivos, estamos firmes, não vi sozinho, é pelo time. Palavras que cortam como navalhas em toda batalha, a base é firme. É menino monstro, é conexão quente, só linha de frente. E eu atrás do meu valor, pondo terror no oponente. Se a vida é um game, aperto play caos. Inimigo quer me dar pause. Cruzamos favela, passamos em telas. Desde o tempo da Lan House, eram sonhadores com o mouse. Planejando impérios em escombros. Flutua igual Muhammad Ali, com o peso do mundo sobre os ombros. Ei, Campê, Zé Guaridia, vou lançar uma granada e ti. meus camarada e tu vai voltar pro platina Ei, campê, cego é Vou lançar uma granada e te explodir nessa casinha Ei, campê, cego é Vou chamar meus camarada e tu vai voltar pro platina, hein E aí, entendeu?